Giges cae laringo Vivis iam en Lidio la pastisto Giges. De mateno gis vespero li gardis la gregon de sia regio Candaulo, cae iela vesperoi li varmigis sin ce bivac fairo ciel la aliai pastistoi. Neniam venis en lian capon la penso, che foie povus occasi io exterordinara al li, cio changios lian vivon. La suno ciam levigis je la sama sur la cresto de monto, cae same sub iis en la profundoi de la arbaro. Iu tage, ie sufoca tago, la cielo covrigis per pesai nuboi, cae comencigis malica fulmotondro. Zeus sogetis fulmoin sur teren, unu post la alian, cae la tondroi tondris en la regiono senceste, quas au la monto rulidius en la valon. La temigita Giges fugis en la arbaron, portie tie cascisin. En la pluvego oni povis vidi ion ec ne ie distanco, distanzo, cae la sovagiai roioi getigis rapide ciel sagoi mal supren, cae disciris la bordoin, ciel la lupo la shafoin. Iom post iom la stormo cessis, cae la cielo rigardis sur la teron per blua oculo. Giges elspiris, falis sur la teron, cae dankis alla la nemortema dioi, che ele lasis la vivon alla li. Poste li extaris, circa rigardis, cae vidis, che li mis en la stormo. Longan tempon li baractis sin tra la denseio de la arbaro, antau ol li venis alla la loco, cia la vento esciris multain arboin. La faligitai truncoi malgioia levigis cielen, cun la radicoi anstatau la arbocronoi. Giges saltis trans cavetoin plenai de aquo, argilo cae sablo, cae subite haltis. Tie, cia la kirlo vento disrompis potenzan quercon, li equidis en caveto plena de derompitai radicoi strangan nigran truon. Giges lasis glitis sin en la caveton, cae si gardis la truon. En tiu momento la suno aperis el la nuboi, cae celcai radioi falis en la tenebran truon. La merigita pastisto ecconis, che li staras antaula en ireio de caverno. En la crepusco li ecconis la bril treman statuon de bronza cevalo, cun pordeto je la flanco. La porgio estis malfermita, cae giges, al ciu la suna lumo donis audazon, pasis en la cavernon cae palpis permane en la flancon de la grandega cevalo cae ectusis per fingre la fridan manon de mortinta homo. Li ectimis cae retrosaltis, sed tiam li diris al si, Por cio taugu ringo al mortinto? Certe li estis riciulo en la vivo, cae usis la ringon suffice ofte. Mi conatigis gis nun al nenio pli bona ol al nigrei flanoi cae shafa fromaggio, cial ne havu ancau povrulo ringon. Dum li tiel consideris la aferon, li tiris de la mortinto la oran ringon de fingro, cae rampis el la caverno. La ringo effective estis exterordinara, el la montagita nigra stono de la ora ringo estaris nigra oculo. Li surmetis la ringon, cae angore rigardis la ornamitan fingron. Pro la blecado inter la arboi li audis, che la grego estas proxima. Giges cun pelis la shafoin ie aro, cae revenis cun ili alla la circa barajo. La vespero estis comenzi giunta, cae la aliai pastistoi staris iam antau la circau barajo, cae attendis Gigeson. Giges audis, ciel ili miras, cae montras al alia grego. Rigardu nur, ciaen exercita in shafo in Giges havas, ili iras mem heimen, cae li iesat dormas se ni ciui havus tia in schafoin, ridante diris alia pastisto, ni povus tranquille lassi ilin citie, cae iri en la urbon, cae pigri ciel la scribisto de la regio. La schafoi gardus sin mem, cae eble ec mem detondus la lanon de si. Ciui comencis ridi. Giges staris proxime de ili, li malfermis la buscion, cae volis voci. Ciu vi estas blindai, che vi ne vidas min, sed iam post momento li ekpensis, ke che li ne faru tion, li rememoris pri la ringo, en la ringo do certe estas sorcio, tial de gi el staras homa oculo. Atenteme li comensis turni la ringon, cai nun la pastistoi vidis lin. De kie vi subite aperis? Ciu vi al flugis per flugiloi? Ili neis capscue. Giges silentis ruse, cae diris al eli nenion pri la ringo. Li retenis la secreton por si mem. Egre tiu tago, li ne plu curtigis la tempon al si per cantludado je pastista fluto. Ciam ain li turnis la fingro ringon, cun la stono ie la man plato, li farigis nevidebla. Nevidebla li povis iri, cae ausculti de la pastistoi sur la declivoi, cion ele racontas al sere ciproce. Vespere ce la bivac fairo, li ridante rediris al ili, pri cio ili parolis. La pastistoi malferm shiris promiro la oculoin, cae bušoin, cae pensis, che giges estas cios ciulo, Shainas diris maliuna pastisto che vivere con as potenza an sorcion sed se vistias cion tion dirudo che usteladas el mia grego shafoin ci nocte la du plei una pastistoi gardas ilin kai tamen la shafoi perdigas Tiom mi facile excios morgau mi diros al vi che u estas la fripono diris giges En la nocto giges turnis la ringon, cae nevidebla li ecciris alla la circa barajo. Tie sidis la du iunai pastistoi, cae gardis la shafoin. Ili flustris. «Ciu vi pensas, che giges ec conos la friponoin? Tion mi tute ne pensas. Giges estas fanfaro nulo. Ciu ni pelu la shafoin? Ni pelu ilin. La iunai pastistoi levigis, prenis el la grego la plei grasa in schafoin pelis ilin en proximan cavan voion sur la cava voio attendis ilin kun acetisto ki u foie nocte for conducis ilin giges ec coleris pri la malhonesta i pastistoi li shiris ilin iela hararo kai comencis tracti ilin per pugnoi cae tiel, ciel li tractis ilin, li tractis ancau la cuna cetiston. Helpon! criis la ectimigitai stelistoi de la shafoi. Ili sentis labatoin, sed ne vidis, ciu disdonas ilin. Ili imagis, che ili falis en la manoin de malica spirito. Ili delassis de la shafoi, cae forcuris en ciui directoi giges pelis la shafoin en la circau barajon, sed ambau iunai shafistoi revenis palai cae nedormintai nur iesun levigio. La maliuna pastisto nombris la shafoin, cae ie la unua foio post longa tempo ne mancis iu alali. Li gioiis, cae tui iris al giges por sciigition alali. Cial ili ne estus ciui, diris giges, hodia un octe, mi forpelis de la circa ubaraggio lupon tiel grandan kiel cevalo. Ampau pastistoi timis, che giges perfidos ilin. Ili quas tremis pro timo, cai capiessis pricio, cion li racontis. La shafo ne plu perdigis, cai la famo de giges comensis cresci. Liscias cion, interpretis lin la pastistoi. Li estas forta kiel tauro li gloris gigeson, li forpelis gigantan lupon. La onidiroi pri la merindai agoi de la pastisto giges disvastigis cis la regio candaulo. Li vocis lin en la cef urbon, porce li convincu lin pri sia capablo. Giges derompis bastonon al si, cun prenis pezzon da fromaggio sur la voion, cae for iris. Je la vespero li equidis en la malproximo la turoin cae remparoin de la regia urbo. Hodiau mi jam ne plu iros tien, li pensis, cae circa rigardis, cie dormi. Li cun portis al densa arbustajo folioin cae herboin, sternis sin cae ec En la nocto, vecis lin vocioi. Li malfermas la oculoin, cae vidas inter brancioi cae folioi lumon. Celcai viroi pretigis al si netro malproxime bivac fairon, cae querelis prit io. Giges turnis la ringon, pascis el la arbustajo, cae sidigis al la viroi. Ili ne vidis lin, sed li povis vidi, cae audi ilin. Plei volonte mi farustion ancora u hodiau, diris iu el ili. Hodiau estas en la regia burgo bankedo, cie estos amaso da homoi. Morgau, en la nocto, ili ciu estos lacai cae dormos profunde. Ni ne povus desiri al ni ion pli bonan. Nur se estas la regia tresoreio tiel granda, tiel oni diras, dube diris alia. Giges auscultis ilin cae exciis cun cioi gardistoi larabistoi interconsentigis, cie ili povos en penetri en la palazzon, cae ciam, Ili querelis pritio, cion predo parton ciu ricevu el la predo. Nur ie la matena crepusco ili sternis sin por dormi. Giges reiris al la arbustoi, cae sat dormis. Matene li vecigis, cae la rabistoi estis jam for. Nur la ardetanta bivac fairo montris al Giges, che la nocta occasagio ne estis songio. Li turnis la ringon, farigis videbla, cae eg iris ala la regia urbo. — Mi imagis vi ne pligranda, diris la regio, eg vidante Gigeson, cae pli forta, cion valoron tio havus por vi, regio, se mi estus grandega, cae fortega, cae tamen en estius, cio ocasas hodia u nocte, respondis Giges. Ču vi rolas ciel cios ciulo? Mocis regio candaulo, hodiau en la nocto venos rabistoi por el rabi vian tresoreion, diris Giges. La regio mis observis Gigeson, tamen li ectimis prisiai tresoroi tial li auscultis dies consiloin. Ie noctomezo venis la cun sacoi en la palazzon, cae la regia guardio captis ilin. Nun la regio iam ne plumocis gigeson, li nomumis gigeson plei altranga nobelo de la lando, cae regia consilisto, cae iam ne plulasis lin for iri el la palazzo giges sciigis alla la regio informoin pri la plei secretai interparoladoi, li punis trompoin cae malcasies mensogoin. Suficis, se li turnis la ringon, cae ien li nevidebla povis penetri tien, cien li voli. Baldau li siis cion, cio ocasas en la palazzo, cae en la urbo, cae li helpis alla la regio reordigi misoin la honestuloi shatis gigeson, cae la malhonestuloi vole ne vole orientigis la vojo de la honestuloi, char giges povus malcasi ilian malsincerezon. Falsai profetoi, cae nur shaine hom afablai hipocrituloi, forlasis la regiolandon subuloi ancora un eniam travivis tian justan registaron, cian en tiu tempo iam Giges consilis al la regio. Iu nocte Giges havis viglan sonjon, shainis al li, che pascias al lia lito figuro en blanca vesto, la spirito de la mortinto, al quiu appartenis la sorcioringo. La spirito parolis al Giges. Mi gioias, Giges, che la ringo transiris en bona in manoin. Mi observis vian conduton, cae neniam vimis usis la ringon. Tial mi venas por averti vin. Paru vin nevidebla, cae iru alla la chambro de la regio. Post tiui vortoi, la spirito mal aperis, cae Giges vecigis. Li obeis la mortinton, turnis la ringon, cae rapidis alla la regio. La pordoi de la regia chambro estis vastege malfermitai, cae super la morta regio clinigis la comandanto de la guardia cun sanga glavo. Li justra traboris la region, circa la comandanto staris quelcae el ties amicoi. Ili ciui mal amis la region, cae ec geson. hodia ne liberigis nin de la regio, diris la comandanto cae morgau ne liberigos nin de Giges, ni racontos al la regino, che Giges mortigis la region. Liai amicoi consentis cun la comandanto. Ili enviis la postenon de Giges, cae esperis che ili anstatauos lin se la regino jetos lin en la prison turon. La comandanto purigis la glavon, cae volis remeti gin en la ingon. Ce tio li rimarcis che la pinto de la glavo derompigis, che pezzo de la fero restis en la vundo. Li ignoris tion nur malsate man svinge, giges silentis, cae nevideblare iris al sia lito. Matene disvastigis en la tuta palazzo timo crio, cae de buscio al buscio flugis la stigo, giges hodia nocte murdigis la region, li volas propriigi la tronon al si. La regino lasis voci gigeson. Vi estas culpigata pri crimo, si diris. Ciu vi povas sen culpigi vin? Regino, respondis giges tranquile, la region oni murdis per glavo, do glavo perfidu la murdiston. Ciui viroi en la palazzo demetu la glavon antau vi, cae mi pridemandos la fridan feron Ciu gis cias ion pri la morto de la regio? Vi vidos che almenau unu glavo parolos. Ciu iscuis la capoin pri la parolo de Giges. Giges frenezigis, ili pensis. Ciu iam audis che glavo parolas? Sed la regino obeis Gigeson. Giges rigardis cium glavon atenteme. La noblulo iridetis, ili pensis che li nun auscultos chi am glavo commenzo sparoli giges ec conis inter la glavo i la glavon de la comandanto cun la derompita pinto li montris gin alla la regino ca la regino ordones rigardi la vundon la curacisto trovis en la vundo pezzon da ferro iu precise adaptigis alla la glavo de la comandanto de la guardio La murdiston tui captis la armita escorto, cae conducis lin en la carceron. La famo de Giges nun ec pli crescis. Post certa tempo, la regino exigis lin, cae li farigis regio. Li regis sage, cae juste. La ringo helpis al li. Iam li mortis, ili entombigis lin cun la ringo. Estas domage, che nines cias, pietro vigias lia tombo.